Тогаш ќе преминеме на нашата тема. У, точно половина час помина. Половина час. Каде се споменува тоа во откровението? Половина час. кемате? Како? Дали збора за половина час? Да, јас прашав каде се поменува во откровението. На треќе нема слушна, во ред. Половина час. Е, понапред, понапред, понапред. Мерата сабота зборува за трубите, обшто. Бидејќи беше повод тука празникот на трубите, Рош Хашана, еврејската нова година, која што започна од понеделник и така натаму. Значи, по, според тој календар, во вторник ќе биде Јом Кипур, денот на помирувањето, и потоа следниот понеделник, празникот Сеници, цела седмица и така натаму. Ги споменавте, вие ги споменавте, седумте трби од откровението. И реков, ќе оставиме за нив да зборуваме следна наредна прилика. Јас денес само би сакал да започнем нешто во врска со нив. Верам ќе биде интересна темата. Но да го одговориме првото прашање. Каде се споменува половина час во откровенијето? Се секјавате ли? Благодарам, Ивана. Вероятно се помош на софтера. <laughs> Не? Со, со твојата Библија и со твојот, и со твојот ум, така? А, па, ако пак, човечка, Човечка интелигенција го направила тоа. Да. Ајде да го прочитаме целиот текст. Откровение, осма глава, првиот стих, што ни кажува? Гледа се текстот. Кога го отвори седмиот печат, настана тишина на небото околу половина час. Тоа е многу интересно. Ке видиме што би можело да значи ова половина час. А сега вториот стих не интересира. И ги видов седумте ангели што стоја пред Бога и им беа дадени седум труби Значи, каде првпат се споменуваат седомте труби? Дали забележавте? Седомте труби се споменуваат тогаш кога се отворил седмиот печат. Седомте труби се дел од седмиот печат. Настанете што, ги, што се случуваат со отворањето на седмиот печат. Тоа е првата забелешка првото нешто што го забележуваме во текстот. согласувате или не? Седмите труби почнуваат да трубат откако се отворил седмиот печат. Се дел од настаните што се случуваат со отворањето на седмиот печат. Без оглед дали се согласувате или не, ова е мој заклучок, но нека остане само како забелешка. И сега третиот стих. Тогаш дојде друг ангел со златна кадилница и застана пред жртвеникот. И му беше даден многу темијан, та со молитвите на сите свети да го постави на златниот жртвеник што беше пред престол. Димот темјенот заедно со молитвите на светиите се издигна од раката на ангелот пред Бога. И ја зеде ангелот каделницата и ја наполни со оган од жртвеникот и ја фрли на земјата. И тогаш се појавија гласови, грмотевици, светкавици и земјотрес. Што значат сега сите овие работи? За тоа ќе ни требаат може би и повеќе саботи. <clears throat> Но ние ќе почнеме поред. Прво што прочитавме од осмата глава е што? Кога се отвори седмиот печат. Значи, бидеќи сите седом труби се најавувани се најавени и се случуваат со отворањето на седмиот печат или по отворањето на седмиот печат, тогаш треба да почнеме со седмите печати. Не можеме да зборуваме за трубите, ако не започнеме со седмите печати. Ако не започнеме со првиот печат. Каде започнуваат печатите? па ќе оставиме за друг пат, да ги протолкуваме овие текстови што беа вовед, воведните пет стиха од осма глава, за трубењето на седомте труби. Значи, ќе се вратиме таму каде што започнуваат печатите во откровението. Каде е тоа? Пета глава, точно. Седумте печати. Јагнето ја зема книгата со седум печати. Носи наслов петата глава во ревидираниот превод. До сега, значи до петата глава, што се се споменува во откровението како седум на број? Седум цркви, точно, друго. Како? Десна. Седем сателници, браво. Трето. Војцата прва глава. Кажа се и седомте сателници, и седомте цркви. Седом звезди. Благодарам, понатаму. Гледате што убаво функционира апликацијата, човечки мозок. Само Библија пред вас и листање. Седомте со? Добро, тоа е исто со седомте светилника. Откровението така ги нарекува, седом светилника. Но тоа е добра забелешка. Зошто се откровението ги нарекува седом светилника, како да се посебни светилници? Оно што во Стариот Завет, во Старозаветното светилиште било представено со еден светилник, само што имал седом краци. И што се спомнува како седум друго, таму на почетокот? Добро, да го споменавме тоа на почеток. И седумте Божи не, тоа се четири существа. седумте Божи духови, нели има такво нешто? Да, каде го наоѓаме тоа? Трета глава, први стих. Уште во првата глава, не ли се помнуваат? Што се тоа седом Божи духови? Не постојат седум, не постојат две, не постојат три. Постои само еден Божи дух. Само еден Свети дух. Но откровението го представува едниот Свети дух како седум Божи дух. Како што едниот светелник со седум краци го нарекува седум светелник. Зошто? Бејќи тоа има врска со седумте цркви. За секоја црква има посебна порака, секоја црква, пораката за секоја црква има посебно значење. На некој начин, пораката за секоја црква, како да ја кажува, различен дух, иеко духот е еден и ист. И доаѓаме до седомте печати, се разбира седум. Што значува зборот 7? Бројот 7. Полнина, полнота, совршенство, комплетност. И каде прва Библијата се споменува тој концепт. 7 значи комплетност, совршенство. При создавањето, <laughs> се разбира, Седум дена, седмиот ден, беше капак на создавањето. Седмиот ден, се било создадено, се било совршено, се било комплетирано. Клуч за толкување на откровението представува Стариот Завет. Бидеќи сите символи што откровението ги споменува, за сите символи постои некое објаснување од Стариот Завет не мора за секој да постои. Например, не треба во Стариот Завет да бараме што значи 666. <laughs> Како што некој денес, ајде да не речем злонамерно дека го прават тоа, <laughs> сакаки да избегаат од идентификацијата на антихристот. Но тоа е друга тема. Таму текстот си вели дека е тоа број на неговото име. И тука нема бегање. Не треба да бараме колку таланти злато носел Соломон од, <laughs> од Африка. Тоа не е темата. 666 е бројот на неговото име. Нема бегање. <laughs> Значи, ето треба да се бара во името на зверот. Но сега не збројаме за тоа. Сепак е факт дека во Стариот Завет се наоѓа клучот за толкување на сите а, символи, пророчки символи, што се споменуваат во откровението. А со 66, воопшто не е символ, туку е <laughs> отворено кажена информација. Број на неговото име. Нешто што треба да се пресмета. Да почнеме со пета глава, први стих. И седомте печати имаат некое значење, и да видиме кој е, за да го разбереме седмиот печат и со тоа да ги лоцираме седомте труби. Добро, повеќето гледате во Библија. Можем да почнем, не И видов во десницата на оној кој седеше на престолот книга напишана однатре и однадвор, запечатена со седум печати. Точка. Дали го разберете овој текст? Што значи ова книга напишана однатре и однадвор? Сте видели таква книга? На што мисли Јован кога вели книга? Дали мисли на вакво нешто? на вакво нешто, дали мисли? Не, вакво нешто во времето на Јован не постојало. А што постојало? Што се нарекувало книга во негово време? Нешто вакво. Нешто вакво. так. И сега, што значи напишена однатре и однадвор? Значи има текст од надворешната страна, <laughs> има текст од надворешната страна. Сега е јасно на што мисли Јован. Што значи ова дека книгата што ја видел ваква е запечатана со седум печати? Што значи тоа? Каде се се користал поимот печат во старо време? Тоа значи дека книгата, за да стои така затворена, била врзана, да речеме, со седом врвки и самите врвки биле пломбирани, да? Со седум печати. Седум, замислите, седум восока, така кои што ги пломбираат врвките што ја затвораат книгата. Што треба да се направи за да се отвори книгата и да може да се чита, било од внатре, било од надвор. Треба да се скршат седумте печати. После ово видение, вели, во вториот стих, и видов силен ангел што викаше со висок глас. Кој е достоен да ја отвори книгата и да ги скрши печатите неизими? Тоа е прашањето. Третиот стих дава одговор И никој не можеше, ниту на небото, ниту на земјата, ниту под земјата, дори значи, дури ни под земјето не може. Неслучено Библијата го споменува под земјето, овие што се под земја. Тој мајката на сите мафии <laughs> е земјето. Така наречената светска елита. Живите мртовци. Ни тие не можат да ја отвори книгата, ниту пак да ја гледа. Четврти стих. И јас многу плачев, вели Јован, кога гледал се тоа што никој не се најде достоен да ја отвори и да ја прочита таа книга, ниту да дзирне во неја. Значи, оваквото видение кај Јована предизвикало длабока тага, плачев што нема никој, што никој не може да ја отвори оваа книга, да ги скрши незините печати. Што книга ќе биде таа? Што е толку битно за таа книга? за да биде отворена и прочитена. Зошто Јован плачел? Зошто не му било толку битно да се отвори и да се прочита таа книга? Петиот стих. А еден од старешените ми рече. Кои се тие старешени? Тие што спомнуваат во предходната глава. Во предходната глава, во четвртата глава, во четвртиот стих, откако дава опис на господовиот престол, во четвртиот стих Јован вели во четвртата глава, околу престолот пак имаше 24 престоли други, и на престолите видов седнати 24 старешини, облечени во бели алишта, а на главите светкавици, громови и гласови, имаа златни венци. Која светска елита може да се спореди со овие? со, со еден ваков величествен опис. Еден од тие старешини сега, се враќаме во петата глава, доаѓа кај Јована и го теши, бидеќи Јован е во визија, како да е со духот, како да е он таму присутен, како го гледа сето ова. Не плачи. Ете лавот кој е од јудиното колено, Коренот Давидов победи да ја отвори книгата и да ги скрши незините седум печати. Кој е тој? Кој е лавот од јудиното колено? Тој е Господ Исус Христос. Зошто е наречен лав? Нели е јагне наречен? Видите сега во шестиот стих, Погледнав и ете сред престолот и четирите живи существа, што исто така прв пат се спомената и по претходната глава, четвртата, и Езекијал ги споменува во, уште во првата глава од неговата книга. И среда тие четири живи существа, овде наречени животни, тоа е малце погрешно, не тоа животни како што ние ги дефинираме <laughs> животните. Тоа се живи существа, тоа се четири битија што Јован не ни можел да ги опише било како, бедеќи тоа се за него непознати видови. Сред преслот и четирите животни и сред старешините стоеше јагнето, како заклано со седумте рога и седумте очи. Еве уште што има седум на број. И седум рога и седум очи на тоа јагне кои се седумте духови Божии, еве ги повторно, пратени по целиот свет. Седмиот стих вели, тој дојде и ја зеде книгата од оној кој седеше на престол. Значи, кој седи на престол? Кој седи на престол? Не Исус е тој што доаѓа да ја земе книгата од оној што седи на престол. Отецот седи на престолот, точно. <clears throat> Значи, тој е наречен јагнето во шестиот стих, тој е наречен јагнето во осмиот стих, и кога ја зеде книгата, четирите животни и 24 старешини паднаа пред јагнето. Значи, таа славна елита, што беше вака опишена со громови и златни венци на главата. Не бре, олимписки богови. Тие паднаа пред јакнето, држајќи секој од нив харфа и златни чаши, полни со темијем, кои се молитвите на светиите. И пеја нова песна велејки, достоен си да ја земеш книгата и да ги скршиш незините печати, зашто ти беше заклан и со својата крв не откупи Значи, ова е прво лице, множина. Не откупи, значи и ние сме во тие откупените. 24 старешени се луѓе од оваа земја по потеку. Не откупи за Бога од секое колено, јазик, народ и племе. И не направи пред нашиот Бог цареви и свештеници. Има ли голема слава од ова? Значи, земските државици се магариња во споредба со ово. Цареви и свештеници и ке царуваме на земјата. Интересно. И се, за сето ова му благодарат на Христа, јагнето, кој што ги откупил, сите нас не откупил со неговата крв, кој што беше заклан заради нашите греови. 11 стих. Потоа видов и чув глас на многу ангели околу престолот и околу животните и старешините. А бројот им беше илјадници и милиони. Сепак не е илјадан. Илјадан не е најголемиот број, што споменува во Откровението. Таму ќе видиме дека кога Јован го слуша бројот на некој убиствени војници. Споменува 200 милиони подоцна. При, од, при една од трубите. Кои зборуваа со висок глас, тие многу ангели околу престолот, тие илјадници и милиони што ги испојат. Достојно е закланото јагне да прими сила и богатство, мудрост и мок, чест, слава и благослов. И секое создание на небото и на земјата, под земјата и во морето, и се што е во нив, чув како зборува на оној кој седи на пресловот и на јагнето. Благослов и чест, слава и владење во сите векови и четирите животни велеа Амин, и 24 старешини паѓа и му се поклонува на вечно живиот. Колку величествена сцена. Замисляте, најдобар лек ако ве, ако ве снајде некој разочарување, депресија или не знам што, земете, читајте Откровение четврта и пета глава. И обидете се како во филм да си го замислите се, сиот овој опис што е тука представен. Обидете се со вашиот дух да бидете дел од оваа атмосфера. Овие славни, овие силни, мокни битија, кои што еден од нив е доволен да порази милиони земски војски. Сите овие го слават јагнето. Сите овие како постојано да се ногиат во некоја еуфорична, во некоја радосна атмосфера, во, кај што сакаат само да слават, кај што постојано се восхитуваат на они што седи на престолот. Житие тие не знаат за други чувства, <laughs> освен за љубов и длабока почит кон они што седи на престолот. И се разбира радост и восхит за сето негово дело. Прашањето што сега се поставува и што ќе оставиме да се одговори следната сабота, ако дадете Господ живот и здравје, зошто Исус Христос, јагнето, е наречен предходно во петиот стих лав. Каква врска има јагне со лав? Како може некој да биде и јагне, и лав? Знаеме зошто јагне. Но зошто Исус Христос, јагнето, е наречен лав? Продолжуваме следната сабота.